Die Heere het vir Mooses en Aaron die volgende instructies gegee, wanneer die Israëlieten kamp opslaan, moet jylle aan elke groep een sekere gebied toeken waar hulle hulle tente moet opslaan. Hulle moet ook hulle eie vlag daar laat waai. Die tent waar ek aanbid word, moet in die middel van die kamp wees met die ander tente so eind weg reg rondom die tabernakel opgeslaan. Die stam van Jeda moet hulle kamp aan die oostekant, waar die zon opkom, opslaan. Hulle moet by hulle vlag blij, en in gedeel in leerafdelings. Aminadabse sien Nagson is die leier van die stam. Jedase soldaten is 74.600. Die stam van de Saskar moet langs Jeda kamp opslaan. Saarse sien Netanel is die leier. Hij het 54.400 soldaten. Daarna volgt die stam Sebon met Gelonse sien Eliab as leier. Hier die stam het 57.400 soldaten. Die totaal van al die troepen in Jidase kamp is 186.400 soldaten. Jullie drie stammen moet altijd eerste trek als jullie jullie kamp verschuif. Die stam van Ruben moet aan die zijdekant kamp opslaan, bij hulle vlag, en hulle moet ingedeel word in verschillende leerafdelings. Sedeurse sien Elisir is die leier van die stam. Ribbense getal soldaten is 46.500. Die stam van Simeon moet langs Ruben kamp opslaan. Siri Sadoi se sien Salmiel is die leier van die stam. Daar is 59.300 soldaten in die stam. Daarna volgt die stam van Gad met Reuel se sien Eliasaf as hulle leier. Sy getal soldaten is 45.650. Die totaal van die troepe onder leiding van Ruben is altesaam 151.450 soldaten. Hierdie stamme moet altijd tweede trek. Die leviete met die tent van aanbidding moet altijd in die middel van die ander groepen bly wanneer hulle trek. Die stammen moet in diezelfde positie blijven waarin hulle ingedeel is en elke groep moet hulle eie vlag dra. Die stam Ephraim moet aan die weste kant kamp opslaan, by hulle vlag en ingedeel volgens verschillende leerafdelings. Amelietse sien Elisama is die leier van daar die stam. In sy stam is daar 40.500 soldaten. Die stam van Manasse moet langs Ephraim kamp opslaan, met Pedasierse sien gaan leel as sy leier. Die stam het 32.200 soldaten, daarna volg die stam van Benjamin met Gedoniese sien Abidan as leier. Die stam het 35.400 soldaten, die totaal van die troepe onder leiding van Ephraim is al te saam 108.100 soldaten. Hierdie stamme moet altijd derde trekken. Die stam vandaan moet aan die noorde kant kamp opslaan by hulle vlag en volgens hulle leerafdelings. Ami Sadoi se sien Achieser is die leier van jullie stam. Dan sy getal soldaten is 62.700. Die stam van Osser moet langs dan kamp opslaan. Okran se sien Pachiel is die leier van die stam. Osser se getal soldaten is 41.500. Daarna volgt die stam van Naftali met Enan se sien Achira as leier. Die getal soldaten binnen die groep is 53.400. Die totaal van die troepen onder leiding vandaan is al te 157.600 soldaten. Hierdie stammen moet los te trek. Dit was dan die totaal van al die Israëlieten, volgens hulle families. Al die geteldes in die kampen, ingedeel in verschillende leerafdelings, was 603.550 soldaten. Soos die Heere vir Mooses beveel het, is die Levitische getale nie hierby ingereken nie. Die Israëlieten het precies gedoen wat die Heere vir Mooses gesê het. Hulle het elkeen by hulle eie vlag kamp opgeslaan en het saamgedra as hulle weer weggetrek het. Elke stam was ook ingedeel volgens hulle familiegroepen.